La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La cara de es claras, la otra nadie la ve. Dos caras tiene la luna, las dos están al revés. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. Yo he visto la cara fea y he visto que me engañé. Qué pena que no se vea la cara que no se ve, la cara que no veía. Por fin llegué a conocer qué mala suerte la mía haberla llegado a ver. No quieras ver más que una, porque las dos no las ves tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. Dos caras tiene la luna, las dos están al revés. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. Yo he visto la cara fea, que he visto que me engañé. Qué pena que no se vea, la cara que no se ve, la cara que no veía. Por fin llegué a conocer qué mala suerte la mía, haberla llegado a ver. No quieras ver más que una, porque las dos no las ves. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé.